для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Васілю гэтыя дні таксама было багата трывогі. Было яе многа да сходу, жыла яна, білася ў ім на сходзе, з ёжа падаўся ён і дадому, несучыў сабе цэлую буру сумненняў, неспакою і недавер'я. Трывога, спачатку няпэўная, няясная, перамешаная з радасцю, добрымі марамі, з'явілася ў ім, калі ён пабачыў, што камісія пайшла па хатах, цешачыся тым, што жаданні перадзел усё ж збудзецца. Гадаючы, колькі ж пяройдзе яму зямлі, ён разам з тым непакоіўся, каб як-небудзь не абышлі яго, не схітравалі яму, не абдзялілі і на людзей абраных у камісію ён глядзеў з надзеяй асцярогай як бы гадаў а што яны прысудзяць яму сярод гэтых людзей найбольш турботных думак даваў яму ганнен бацька які здавалася васілю цяпер не можа быць каб не стаў заступацца за карчоў сваякіх сваякоў сваіх падрываць васілёвы шанцы на удачу камісія не абмінула васілёвай хаты, перамерала і яго поле. Васіль самагаварыў, калі яны запісвалі, колькі ў яго зямлі, якая сям'я, хацеў побач, калі перамервалі паласу, у тыя дні, як ніколі была ў яго ахвота пасябраваць з меканорам, не праходзіла дня, каб Васіль раз, а то і два не зазірнуў да свайго суседа за дзень. Але меканор, Дом і сядзеў цяпер рэдка, не раз даводзілася гаманіць адно са старым даметікам, ад якога не было ніякай карысці. Праўда, ад сустрэч з меканорам добрага было не намнога больш. Меканор неяк заважняў, нешта таіў у сабе, не выказваў вельмі зачлівасці. Толькі дазнаўся Васіль, што ў каго-нікаго знайшлі лішкі зямлі, і што яму павінны прырэзаць з паўдзесяціны, але якія будуць гэтыя паўдзесяціны зямля ці пустэча, так і не ўведаў Васіль. У меканора на ўсе выпады быў адзін адказ. Ну восход збярэцца, камісія памяркуе, і Васілю было відаць, што на якую-небудзь асаблівую прыхільнасць спадзявацца яму не трэба гадаючы, якім бокам павернецца да яго доля, прызвычайны чакаць заўсёды толькі горшага. Ён у думках не раз і не два нядобрым сломам памінаў міканора. Са злой радасцю цешыўся Васіль гаворкам, што асабліва багата павінны абрэзаць зямлі ў глушакоў. Некаторыя гаварылі, што павінны пакараціць глушакоўскія паліні менш як на палавіну, другія, што нават больш. Былі такія гаворкі, што калі ўжо абразаць, то лепш было б, каб абрэзалі не абы якую зямлю, а вось тую, каля цагельні. Праўда, потым за гэтымі гаворкамі папаўзлі чуткі, што зноў аб'явіўся маслак, гразіўся карміць зямлёй усіх тых, хто яе вельмі прагне і гаворкі пра перадзел прыціхлі. Ну, канешне, і малому кожнаму было зараз вядома, што калі людзі цяпер і менш гаварылі пра перадзел, то думалі мусіць яшчэ больш. думаў і Васіль. Чуткі пра мыслака, якія нагадвалі яму не такую далёкую страшную ноч, гразіліся хлопцу напэўна вастрэй як каму другому. Як і цяпер здавалася чуўся на спіне дотак бандыцкага абрэза і цяпер пры адным напамінку халадзела сэрца яго ад страху. А ўсё ж надзея на зямлю, што стала была такую блізкаю, не хацела гінуць, тачыла, тачыла яго у дзені ў ночы. Страх і надзея мяшаліся ў душы, змагаліся адно з адным, прымушалі маўчаць, таіцца і поўнілі хлопцу то адчайнай смеласцю, і адвагай гатовы на ўсё. Гэтая пакорлівасць і бунтарства, страх і адвага, Біліся ў ім асабліва горача тады, калі Васіль сядзеў на сходзе і сачыў, як хто набліжаецца, то адступае яго шчасце. Ён праз увесь сход і не думаў гаварыць. Спадзяваўся, што без яго абыдзецца але раптам, дрыгва здалося разарвалася пад ім. Ён пачуў, што гіні надзеі ні на каго не было, трэба было ратавацца, ваяваць за сваё жыццё самому. І тады ён ускочыў, рынуўся ў бой, закрычаў, не помнічы не боючыся нічога. А вось цяпер ён ішоў па цёмнай вуліцы, мясіў куранёўскую гразь і патроху астываў пад сырым халаднаватым ветрам з балота. Непадалёк брылі людзі, была чутна гамонка, але, Васіль не далучаўся ні да каго і нічога не чуў, жыў сваім хваляваннем і сваімі клопатамі. Было трывожна яму ад таго, што не вытрымаў, выскачыў ён супраць маслака, невядома, што цяпер будзе. Але ні страх нікая не не бралі. Цвярдзелі ў душы ўпартая непахіснасць, і рашучасць. Ну і няхай. Няхай грозяцца. А што ж мне ад зямлі самому адракацца? Так можна і без нічога астацца, калі баяцца ўсяго. Няхай яшчэ самі падумаюць, як бы хто ніхто зямлёй не накарміў. У гэтую мінуту не толькі меканор, але і другія каранёўцы, але харчаў з шабетам прыгадваліся без крыўда і ніяк не прыяцеля, як супольнікі. І вельмі можа быць, што накормяць маслачкоў. Харчаў, мабыць, толькі і чакае цікуе дзе-небудзь. Няхай толькі паткнуцца. Раптам побач апынуўся ігнат, хадушчын бацька пайшоў на раўне багата яшчэ малаціць спытаў ён ты ўжо хутко мо можа капу якую адказаў васіль і мне таксама небагата сказаў ігнат лёгка у этом годзе а неважко далей тупалі моўчкі але васіль чуў што чалавек не так сабе падышоў трымаецца побач не так сабе шануе яму паважае а напэўна засмела сённяшнюю на сходзе за тое, што не пабаяўся, выказаў праўду перад усімі. Калі гнат збочыў на свой двор, у Васяля засталася аб гэтым згодная сяброўскім маўчанне добрая лагодная радасць. Калі Васіль прыйшоў дадому, там дымела, прашчала лучына, і каля прыбека варушыўся ў камізэльцы дзед Дзяніс. Васіль бачыў яго на сходзе і не ведаў, як стары ўправіўся вярнуцца раней. Мабыць, не дабыў до конца схода. О ты герой наш, задаволена сказаў дзед Дзяніс. І весело згадаў маці: « Дай бо чаго пад'есці, паставіўшы міску з рассолам і чыгун з картопляй, маці прысела на лаўку і доўга глядзела на Васіля. Такія вочы ў яе былі поўныя трывожнасці і шкадавання. Ну чаго вы не вытрымаў неласкава буркнуў Васіль. Усё адно як не бачылі век. Боязна мне сыночак, Нашто ж табе было выстаўляцца? Раптам заплакала маці. А што? Было тым часам рабіць, калі ўсе маўчалі, як вады ў рот набраўшы, а добры ў Васіля дзед дзяніс. А ўсё адно, Ке барані Бог паганага чаго не выйшла, загаманіла маці. Ну от бо, Васіль узлаваны гатоў быў кінуць лыжку. Вечно вы. А ты не кіпі, строга зірнуў на яго дзед. На тое яна і матка, чтоб за дзіця баяцца і ты, Ён папракнуў ужо маці: лезеш тут са сваім стогнаў не ў пару, пад'есці не дасі. Ужо калі усе леглі спаць, дзед дзяніс прамовіў у потімку з печы. Етага старога карчава штрасучка ўзяла, як ты гаварыў, разарваў бы кеп прымеў. Не пападайся ты яму цяпер не я ў хіму, але ты тым часам не бойся, Не вельмі тое папускацца трэба. І нікому папускацца не трэба, ніхто за цябе не заступіцца, як сам не заступішся. Дак няхай тым часам знаюць, што і ў цябе зубы я. Дзед памаўчаў трохі, пакруціўся на печы, улачваючыся. Мабыць, пёк чарэн. І ён як бы чытаў васілёвы думкі і раптам параіў і заўтра. Тым часам ты не драмлі. Як будуць зяліць зямлю, скажы, абы якой зямлі не трэба, што б людскую ўдзялілі, патрэбуй, не папускайся адным словам, не папускайся, чуеш. Васіль прачнуўся рана да першых пеўняў. У хаце ўсё яшчэ спалі, адно володька на печы штосьці гаманіў у сне, гэтая гаворка мусіць разбудзіла Васіля. Ён ужо гатоў быў зноў задрамаць, але ў санлівую бесклапотнасць яго раптам пранізалася згадка турбота. Сёння. Сёння павінна пачацца. І толькі дайшоў сэнс гадкі, як спакою нібы і не было. Успомніліся спрэчкі на сходзе. Страх, што адкладуць перадзелы, успомніліся, закружыліся, запяклі зноў гарачыя свае словы, якія вырваліся былі зноў нібы гаварыў на сходзе, крычаў, нападаў на тых, хто асцярогай баязлівасцю ледзь не сарваў перадзелу, заступаўся за сябе за свае паў дзесяціны. Добра вам казаць, Ка е вам, з чаго пракарміцца ў досталь зямлі такой, што як кінеш дык вырасці нешта, як мне, Мне што рабіць на адным пяску, на пустэчы это як жыць. З гэтымі думкамі крыўдамі перапляталіся зноў, на памінкі прамысловай пагрозы, але цяпер страху Васіль не паддаваўся. Самі няхай не вельмі вылазяць, калі хочуць цэлыя будь. Вужакі гэтыя балотныя. Што б не ўспамінаў, разам зусім не на момант не прападаючы, жыла у Васілі, цешыла і вярэдзіла душу турбота пра зямлю. Да ўчарашняга дня Васіль толькі марыў пра яе, А цяпер яна была ўжо ледзь не ў яго руках і не жменька, не дробязь якая, больш за паўдзесяціны. Калі б пашанцавала пры дзяльбе, ды людскі кавалак прырэзалі, то гэта было б усё роўна, што ўраз пабагацець. Не першы раз прасіў, маліў у думках той бы зямелькі, што каля цагельні, якую карча брэжуць, марыў, а сам паліў сябе прадракаў упэўнена як ведаў загадзя э, чакай так табе і дадуць яе побачыш як свае вушы много там дурных таких у камісіі ці з тых што каля яе аціраюцца кеп такі ласы кавалак аддаць некаму другому Ён амаль на свае вочы бачыў, як гэта такі жаданы, даўно-даўно аблюбаваны кавалак зямлі, пераходзяць у нечы іншыя спрытныя ды хітрыя руки. На ласы кавалак лаўцоў тут аж занадта. І не агледзіся, выхапяць з-пад носа. З кішэней то, кебухаваць можна было, выцягнуць лаўцам етым, як плюнуць. трывожачыся поўнай лютасці да гэтых лаўцоў, праз якіх ніколі не абярэся ад крыўды Васіль як бы чуў дзедава павучання, якое яшчэ больш гарачыла, подбівала яго на смеласць не папускайся. Няхай знаюць, што і ў цябе зубы ех. добра сказаць не папускайся. Васіль гатоў быў узлавацца на дзеда Дяніса, няхай сам паспрабаваў бы не папусціцца з такімі людзьмі жывучы. І ўсё ж Васіль не хацеў і не мог папусціцца. Вельмі швабіў яго. Гэты ласунак, гэта зямля, што каляцца ельні. Вельмі шкода было выпусціць дабро. Такое дабро даць каб спажыў яго нехта чужы а яно ж было так блізка добро гэта так блізка амаль у руках толькі б не прамаргаць не даць выхапіць яго другім самому хапіць раней не чакаючы пакуль хто з камісіі прыбярэ але раптам Васіль пахаладзеў а можа ось пакуль ён тут думае попусту а той кавалак у Каля цагельні хто-небудзь ужо і прыбраў. Ні аднаму ж яму пастанавілі даць зямлю, устаў ад поўначы і захапіў і чакае толькі калі падыдуць другія, каб паказаць, што гэта яго. А чаго? А вось прыедзе з плугам зарэй гаспадар ужо і ніхто нічога не зробіць яму. І выселя так устрывожыла гэта думка, што ён нават не мог уже ляжаць, ускочыў і стаў хутка адзявацца, не падумаў нават, што можа разбудзіць матку ці дзеда, не да таго было, але ніхто не прачнуўся. І мы клопату мала, што ў гэты момант нехта можа быць з-пад рук, выхапіў іх багацця. На дворы чорным и тихим Толькі шапатеў па саламянай страсе Булька ў панявідных лужаных Дождж Ціха было і ва ўсім сяле Ніводзін агеньчык не жаўціў цемры Але выселя не супакоіла гэта цішыня Хітрыя лаўцы Робяць свае справы цішком Але не такі ён дурань, каб паверыць Што калі ў сяле нібы ціха, то ўсе спяць Асклізваючы на мокрай дарожцы, Васіль выбраўся агародамі к прыгуменню, не вагаючыся рушыў у шапаткую дажджавую чарнату. Ён то ішоў, то нават бег. Думкі апаноўвалі, пераконвалі, запазніўся, правароняў, занялі ўжо. Захапіў нехта. Захапіў нічога яму ніхто не зробіць, будзе панаваць сабе над такім дабрым. Васіля шчымела зайздрасць да гэтага невядомага, які так абхітраваў яго. Не проста зайздрасць, а зайздрасць непрыхільнасцю, якая ўсё мацнела, станавілася ўсё больш злая. І як жа інакш, амаль што з-пад рук выхапіў хапун гэты. Каму ж як не Васілю павінен належаць гэты кавалак даўно даўно нагледжана аблюбаваны, абмінаваны. Яшчэ ніхто і думаць не думаў нічога, як Васіль выбраў яго. І вось, глядзі, выхапілі лічы, просто з рук і ніхто не ўстановіць справядлівасць, ніхто не згоніць хапуна заразы гэтай по закону скажуць забраў, на сходзе ж, маўляў, усе чулі, што прырэзаць належыць. От бо людзі, Чаго толькі не нацерпіся, пажыўшы з такімі людзьмі. Thank you. Хоць было цёмна, Васіль яшчэ зводдалеку лавіў. На глушаковым поле было пуста, спакойна, нікога быццам няма. І ён, аднак, не паверыў, прыцішыўшы хаду, асцярожліва пільна прыглядаўся, павёў позіркам па суседніх загонах, прайшоў па мокрай пожні да краю паласы і вярнуўся. І на душы, палягчэла. Нікога тут не было. І васільнікі час стаяў тут, поўнячыся радасцю. Зямля не была захоплена. Вольная была зямля, і ён мог забраць яе, стаць яе гаспадаром, уладаром яе, Вось тут адзін, сярод поля сярод цемры адзін со сваімі марамі не абмежаваны нічым нікім ён у шчаслівы міг побачыў что не толькі можа ўжо стаў гаспадаром і уладаром жаданы гэтай зямлі усяго что яна таіла под мокрай пожняю под цемрай усё ж у Васіль быў чалавекам, які звычайна добра адчуваў навакольную рэальнасць. І ён вельмі хутка вярнуўся да дае і ў гэты шчаслівы міг, калі адчуў сябе гаспадаром жаданай зямлі. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Меліжа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка Лікапташук.